brothers and sisters, the Venerable Father Don Paul is the abbot of the Turtle Cave Temple in northeastern Thailand. This temple is set up by the Venerable Long Ta Mahapur and it is very close to the temple of uh, Venerable Father uh, Long Mahapur himself. This is a branch temple. And it is in the forest tradition. It occupied 1,200 acres of the land of the forest. And father is strictly practiced in the forest tradition. They adhere very strictly to the Vinaya and closely to the living path of the original teaching of the Buddha as close as possible. We are very fortunate here today that we have uh, invited um, Reverend Father and he has agreed to come today to give us another talk. So I will invite him to give us another talk tonight. ต่อไปนี้ในท้องที่ภาวนา um, uh, นั่งทำสมาธิ May all of us here sit comfortably in the หรือนั่งตามสสบาย แล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็จะเป็นนำธรรมะไปประมาณ สัก 20 นาที เสร็จแล้ว เรา มีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นตอนนี้ก็ตามจะเป็นตอนถึงเวลาอื่นก็ตาม กี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในพระศาสนาของเรา นับตั้งแต่การเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ การให้ทานการจำแนกรักษาศีล และการเจริญสมาธิ และเจริญวิปัสสนา ทุกขั้นตอนที่เรามีข้อข้องใจหลังจากที่เราเริ่นนำได้20นาทีพวกเราถามก็อข้องใจได้ เราพยายางจำรัดจะช่วยกันต่อ ความภูมิใจของพวกเราสำหรับผู้ตอบ ผู้ถามก็ตามผู้ที่ไม่ได้ถามก็ตามขอให้ทุกคนจด่อฟังทำให้ได้รับความสนุกทุกระยะจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะเลิกเราจะได้ประโยชน์มาก Could everybody sit comfortably in your usual meditation position and put yourself in meditation mode, <coughs> I shall speak the Dhamma in terms of the triple gems, the virtues, the path, the bhavana, and also with the meditation method of the serenity and insight. I shall speak about the Dhamma for about 20 minutes after that, I will allow everybody to ask any question regarding to your practice, whether be it, it is the <coughs> your uh, virtual practice, your meditation practice, or your cultivation practice. So put yourself in the meditation uh, um, mind, and now I shall d i s p e n d the Dhamma. พวกเราพุทธบริษัท พวกเรานับถือพระพุทธศาสนา การตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานั้น คือการยอมรับข้อปฏิบัติไม่ใช่นับถือเฉยๆแล้วก็พระพุทธศาสนาจะเกิดผลจะเป็นนอกเหนือหัวใจของเรา ยังไม่เจอยังไม่งอกเลยต่อเมื่อเราเอาข้อปฏิบัติมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระบอบที่ท่านวางเอาไว้ พวกเราจะได้รับประโยชน์ตามนั้น All of us Buddhists have taken refuge in Buddhism, but you shall not receive the benefit of Buddhism yet unless you start practicing it. It shall grow and benefit your life he decided practice all the Dhamma that you learn and put it into your daily life การที่เรานับถือสิ่งอื่น นับถือวิญญาณนับพระนับถือเทพเจ้า หรือนับถือต้นไม้ภูเขา อะไรที่เราเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สิ่งเหล่านั้นไม่มีข้อปฏิบัติ ที่จะทำให้เราได้รับผลสมความปรารถนาได้ และก็ผลทุกได้ แต่การตั้งใจนับถือพระพุทธศาสนานั้น แล้วยอมรับนับถือเอาข้อปฏิบัติไปตั้งใจปฏิบัติตามจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ When you take refuge i the unseen being, being the spirit, the deva, or the of ancestor, spirit of ancestor, those s h a m a n deliver us away from any suffering. Only t h e n we take refuge in Buddhism and you take the teaching to go back to practice in your daily life, only then you will slowly elevate your mental suffering and the suffering in your daily life. การตั้งใจประพฤติตามข้อปฏิบัตินั้นนั้นจะเรียกว่าทำบุญประกอบบุญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเริ่มต้นไปตั้งแต่การตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจรึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจรักพึ่งปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านวางหลักตั้งแต่พื้นไปจนถึงข้อปฏิบัติขั้นสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน When you make a vow to take a refuge in Buddhism and you start practicing it, that is when you start accumulating the merit. The merit start from your charitable act, where you behave in a virtuous manner, and when you start the cultivation of your mind, be it with the samatha, the serenity, of uh, uh, tranquility practice, and onward to the vipassana, which is the insight practice. คำว่าบุญบุญบุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญบุญยักษ์บุญยักษ์ภาษาบาลีแปลเป็นภาษา อย่างแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลว่าความดีทำความดีให้เกิดขึ้นที่กายของเราที่วาจาของเราที่ใจของเราเชื่อว่าทำบุญให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา The word punya merits means something which is beneficial to yourself. This is beneficial to your body, to your speech, and as well เชื่อมไ่บุญย่อมเกิดขึ้นจากกิริยาที่เราประกอบลงไปทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าหากปราศจากกิริยาทางกายทางวาจาทางใจแล้วบุญไม่เกิดในหัวใจของเราเลย The merits occur with the action of your body, your speech, and your mind. Without action through the body, the speech, and the mind, no merits whatever occur กิริยาทางกาย เช่นอย่างเราเอาร่างกายของเรามากราบพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากราบเราลึกถึงคุณของพระธรรมมากราบเราลึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือถือว่ากิริยาทางกาย จากนั้นแล้วก็ประพฤติเพื่อให้กิริยากายกิริยาวาจาการกิริยากายของเราเนี่ยร่องละเมิดเช่นอย่างทิดสิวเช่นอย่างสิวข้อหนึ่งว่ากิริยาอย่าทิด ได้ด้วยกิริยากายผิดศีลข้อสองด้วยกิริยากายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดศีลข้อที่สามประพฤติในการกิริยากายผิดศีลข้อที่สี่ร่วงละเมิดศีลข้อที่สี่ประพฤติผิดทางวาจาเป็นกิริยาวาจาถ้าดื่มน้ำเมาประพฤติผิดทางกาย เมื่อเราประพฤติผิดทางกายก็ถือว่า กายของเราไม่ดี กายของเราไม่สุจริตท่านจึงให้ละเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติกางตาม ไม่พูดเท็จ พูดอย่างพูดส่อเสียดพูดเยออและไม่ดื่มสุราเมรัยเราจึงจะเป็นคนดีมีศีลมีธรรม The meritorious action of your body when you prostrate in anjali paying respect to the Buddha the Dhamma, the Sangha, is soften the posture of your mind and enrich and nurture the spiritual aspect of your, your life. But if your actions, uh, if the action of your body is in breach of the five precepts, be it the killing, the stealing, the sexual misconduct, the improper speech, or the indulge in the intoxicant, you would incur the demeritorious act and that will result in a negative uh, effect of your mind. จากนั้นเราก็เริ่มหลันให้ทาน ทั้งวัตถุทานทั้งธรรมทานทั้งอภัยทานเราเริ่มให้ทาน เพราะการให้ทานนั้นมีผลมีอนิสงส์เอาความดีมาสู่หัวใจของเรา From adherence with precept we start being generous you start by giving you start by sharing this will give happiness to both your body and your mind เมื่อเราตั้งใจให้ทานสิ่งเราก็ตั้งใจรักษา เราก็จะเริ่มเป็นคนดีแต่ทุกท่านก็ตั้งใจทำมาแล้วแหละตลอดชีวิตของเรา ตั้งแต่เป็นเล็กมาใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็อายุมากแล้วเป็นคนเฒ่า เราตั้งใจทำมาตลอดอันนี้เกินนำก็เป็นการเตือนความทรงจำ After you start with your charitable act and you continue with the virtuous conduct, you will then be ready to proceed on the path with a good reason. All you have done that so far, and I'm glad, and you should not stop there, and you should continue to practice. บุญที่ละเอียดและมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานการรักษาศีลขึ้นไปอีกก็คือบุญภาวนาเป็นอย่าง มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา However there are merits which is even finer than being charitable or being virtuous that is the merit from cultivation of your mind be it the samatha bhavana or the vipassana bhavana เพราะสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนามันเป็นการมาปฏิบัติที่ใจของเรา This is because the serenity meditation practice and the vipassana practice, this is the foundation of the cultivation for the well-being of your mind. เรามีความจำเป็นอย่างไรเราจึงต้องมาปฏิบัติรักษาใจของเรา How is it necessary that you have to start cultivate good mental posture and heal your mind? เนื่องจากใจของเรานั้น เราให้ทานบุญก็เกิดขึ้นที่ใจ เราตั้งใจรักษาศีลบุญก็เกิดขึ้นที่ใจ การกิเลสไม่ให้มาทับถมกิริยากายของเรากิริยาวาจาของเรา แต่กิเลสยังมีดิ้นมันหัวใจ When you are being charitable and you are being virtuous, these merits shall keep your mind in good state, but then the defilement still remains in your mind เราจึงจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติเพื่อสงบระงับกิเลสในหัวใจของเรา That is why it is necessary that everybody start practicing the cultivation of the mind. This is to suppress the defilement. เช่นอย่างเริ่มต้น เราทำใจให้สงบหรือเราเรียกว่าทำสมาธิสมาธิทำให้ใจสงบปกติใจของคนเรานั้นมันไม่สงบ ที่ไม่สงบเพราะว่ามีกิเลสยุบแยงใจไม่ให้ใจได้รับความสงบกิเลสรักกิเลสชังกิเลสโกรธกิเลสเกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทคือกิเลสในหัวใจของเรา so in the primary stage it is necessary that everybody start doing the meditation of tranquility this is to calm down your mind and this is to suppress the defilement the defilement of the hate the greed hatred and delusion to make everything calm down ท่านจึงให้ตั้งใจภาวนาเพื่อสงบระงับไม่ให้ไม่ให้จิตวิ่งรับอารมณ์ของกิเลสให้รับอารมณ์ธรรมเช่นอย่างเราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำกับทำทำความรู้สึกกับพุทโธไปในใจตัวเองตลอดไป t h i s the Lord has told us to keep our mind calm on t h e own. We just we can use the mantra p u t o to help us keep the mind quiet and calm. เมื่อเราทำไปต่อเนื่องใจของเราจะเริ่มสงบใจที่สงบนั้นเป็นใจที่มีพลังในตัวและมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานแล้วก็เป็นจิตที่จะได้รับความอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อๆไป with the continuous practice of samatha meditation, our mind will be quiet, our mind will be calm, and this will continuously put our mind in good state and good posture. คุณสมบัติของจิตที่เราภาวนาให้จิตได้รับความสงบนั้น เราจะเอามาใช้กับการทำงานทางโลกที่เราทำอยู่ The quality of the mind which is quiet will be strong and powerful and ready to be used for our life lives. our career will be complete and good without any defects เพราะมันไม่มีอะไรมายุ่งแย่จิตให้จิตไปนึกไปคิดไปวุ่นกับอย่างอื่น This is so because there's no defilement which instigated to think about everything which is unnecessary. Um, ตั้งใจทำให้ใจสงบ เราจะต้องกดจะต้องทนจะต้องใช้สติ จะต้องใช้สัมผัสยักอย่างต่อเนื่อง To put our mind in a calm state, we must be diligent, be resolute, and put our mind in calm state, continuous quietness, and then keep it peaceful. และให้พยายามทำโอกาสอย่างนี้ให้กับเราอย่างต่อเนื่อง So all of us should keep continuous practice to get the mind into the quiet state continuously. When can when you can achieve this practice then your mind will achieve the meritorious status the status the, the merits that you gain from ป็น the cultivation of your mind ท่านให้เอาจิตที่ได้รับความสงบจากการที่เราอบรมสมถะภาวนานี้เองมาพิจารณาที่จะเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา The Lord has told us to use this mind which is calmed down by the samatha meditation to use it in the contemplation of the vipassana practice เนื่องจากว่า เราหลง เราหลงโลกเราหลงโกรธเราหลงอิจฉาวิสยาพยาบาทเราไม่เคยย้อนมาดูกิริยาแห่งความหลงเหล่านี้ ท่านจึงให้เราใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อทำลายความหลง Because we were lost we were deluded by the greed hatred and delusion of our daily life that's why we never reflect on the state of mind that we were in we if we do not do that we will always be lost in all the defilements โดยเหตุที่เราอาศัยจิตที่ได้รับความสงบนี้เองมาตามต้อนพิจารณาความรุ่มหลงของเรา จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงสัจธรรมได้อย่างรวดเร็ว If you can use this calm state of mind to contemplate the state of your beings, you will reach the state of calm very, very quickly. โดยเฉพาะหลวงตา มหาบุญสัมโนท่านให้ทำใจสงบหัวใจสงบ ใจขยับออกมาแล้วท่านให้พิจารณา พิจารณาเพื่อทำลายความหลงภายในใจของเราตัณหาตัณหาคือความหลงภายในหัวใจของเรามันมีเต็มแป้งในนั้น especially so was Lota instructions Lota m a h a r a h u instruction for everybody at first to keep your mind calm and quiet. Then you use this mind to contemplate the truth of your the state of mind at a certain stage at every stage. You will see the craving that, that goes in opposition to the calm and then you'll be aware and know how to get rid of the craving. เมื่อสงบมีกำลังท่านให้พิจารณาพิจารณาเป็นเงท่านให้สงบสงบมีกำลังท่านให้พิจารณาทำสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้ When you are tired and when you are bored and you get so when you get uh, too mundane with the practice with the contemplation you switch to the samatha the, the calmness And after you do the calmness meditation, you got enough strength, you come back to contemplate and you do the vipassana meditation again. So you shift back and forth between vipassana and samatha in cycle all the time. เราตั้งใจทำอย่างนี้เป็นมาจริงจิตของเราก็จะเริ่มชำนาญ When you do that very often, you will be very proficient in doing so. ต้องการให้ใจสงบเราก็กำหนดให้สงบไปง่ายต้องการพิจารณาเราก็แจ่มแจ้งชัดเจน When you want to be calm you can be quiet very quickly and when you want to contemplate you can look at the mind and then have a very good clarity of the contemplation ทำไมเราจึงต้องรักต้องชังต้องโกรธต้องเปลี่ยน why must we have both attachment and a hatred ความรัก ความชังความโกรธความเกลียดเป็นเรื่องของกิเลสในหัวใจของเรา both the attachment and h e v r s i o n are conditions of the mind เป็นเหตุให้เราถือว่าเป็นอัตตา เป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นของของเรา เป็นเขา เป็นของของ attachment and aversion are reason you start having self in your body. This is me, this is mine, this is his, that is hers. เป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราถือเป็นเหตุให้เราทิฏฐิมานะ This is the reason we cling. This is the reason we crave. This is the reason we hold on to, and this is the reason we have a wrong understanding, and we, this is the reason we have conceit. เป็นเหตุให้เราโลภเป็นเหตุให้เราก่อโอย This is the beginning of greed and this is the beginning of grabbing เป็นเหตุให้เราแสวงหาความสุขในทางที่ผิด แสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด This is the start where we start seeking happiness and money in the wrong full way ผิดไปจากหลักของศีลของธรรม is a wrongful manner, away from the principle of the virtuous conduct and the d h a r m a เมื่อเราดำเนินชีวิตผิดจากหลักของศีลของธรรมความทุกข์ทั้งหลายตามมาทับถมหัวใจของเรา When we live life away from the virtuous path, from the path of d h a r m a that is when the suffering occurs. ไม่เชื่อท่านทำท่านลองไปผิดสีข้อสีทั้งห้าข้อเราดู If you don't believe this try reaching any of the five precepts ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาหัวเขา ไปพูดเท็จพูดยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อและดื่มสุราใดๆท่านได้รับความเดือดร้อนแน่นอน When you kill when you steal when you m i s u s e sexual misconduct when you use wrongful speech, when you use anger speech, when you have uh, uh, unkind words, and when you indulge in precedent, you will fall into the gap of suffering. This is a downfall of having the defilement in your mind, and this will make you very very sad. ไประรบหลักธรรมมาตั้งแต่การให้การรักษาศีลแล้วก็ภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแต่สำหรับข้อปลีย่อยที่เป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการทำสมถะต่อการทำวิปัสสนาซึ่งทุกคน พยายามตั้งใจเดินไปแล้ว ก็มีอุปสรรคขัดข้องตอนนี้เราเปิดโอกาสให้สนทนา ได้ว่าเราทำยังไงเราถึงจะราบรื่นเพื่อที่จะแก้ไขให้การทำจิตให้ได้รับความสงบเพิจารณาทางด้านปัญญาให้ได้รับความรอบรู้ทางด้านปัญญา ที่จะเป็นไปตามหลักที่พุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ I have spent uh, saying a few things on u m strategy, the virtuous conduct, and the meditation. And I have also touched a little bit on the samatha and the uh, vipassana the um, pavana. Now, I would like you guys to think about the problem that you have when you start doing your meditation, be it the samatha meditation or the contemplation meditation, whatever problem that you have encountered and you did not achieve progress in your mental cultivation, you can forward that question. ท่านผู้ใดที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกมีไหมฟังไม่เป็นฟังไม่ออกฟังภาษาอังกฤษที่โรงเรียนก็ได้เป็นภาษาอังกฤษฟังไม่ออกมีไหม Is there anyone here who doesn't understand English? Can you raise your hand? Can you raise your hand? ฟังภาษาจีนกลางเป็นไหมหรือให้อย่างคุณช่วยพูดภาษาจีนกลางให้เป็นสรุปสรุปให้ฟัง Would you like to hear what I say in Mandarin? You raise your hand. I will invite the people to speak in Mandarin as well. Anybody would like to hear that in Mandarin? Please raise your hand. Ah, me มีหนึ่ง One. Ah, me one. มีหนึ่งคน มีใครอีก anyone else ฟังภาษาอังกฤษกลางออกเก่งเไหมฟังภาษาอังกฤษออกสองมีใครอีกเอานอกนั้นฟังภาษาอังกฤษออกทั้งหมดเอายกมือ Who then whoever understand English please raise your hand ยกมือ raise your hand if you understand English ให้เขพูดภาษาจีนภาษาจีนนิดหน่อย เอาให้ให้ท่านคนพูดภาษาภาษาจีนประมาณสักห้านาทีเพื่อสรงบให้เขาเข้าใจนี่อันนี้เขาก็ตามแปลภาษาจีนมาตลอด大家晚上好，จ为今天า用讲。รู้เรื่องเลย刚才没有被作者所寻着。呃，总结。 学的这几天的开示呢，有一个重点就是说，无论你听了多少，或者是你去受戒啊，跟师傅学了五戒、念什么都好，如果你只是嘴巴念，你只是听听个，但是呢，没有真正去做的话，那个功德还不是你的，你还没有把这个佛法放在你心里面。比如说你去寺院。 把这个五戒传给你的，或者是你每天拿着那个书念这个五戒，一条不杀生，不不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，你念。但是你不做的话，你总你是没有办法得到这个十戒的这个功德。而我们为什么需要不断的去做这个布施？布施的原因是主要是要。 让我们学习呢，去把那些属于我们自己的东西，首先是外在的这些物质东西跟别人分享，主要是让我们呢对自我们这个很吝啬不舍得，把每个东西都看作是我的，对峙这样的一个烦恼，所以呢才能学习去布施，而学习这个实践也是一样。 世界为什么会人看见？那是因为我们内心里面的烦恼。我们先控制这个烦恼，不要让它表现在这个身体跟口。我们先用戒来控制我们的身体，让身体呢不去做不好的事情，也让这个口呢不去说不好的话。但是剩下来的，当有了不思，有了实践，你可以控制到这个身体，但是呢，心呢？ 还是无法控制，要控制这个心呢，就必须通过禅修，就就是戒定慧，定跟慧是禅修部分。首先呢，必须先啊让心平静下来，把这个烦恼呢暂时给它压着。通过这个禅修，这个平静的力量呢，你再去思维这个佛法，这这就是一个从布施、持戒。 到打坐的这个休息的过程，所以最重要呢，就是要不断的去回来看我们的心说，我们的心到底有没有培养到这个佛法，有没有觉得说自己的心呢越来越多这个善良的这些素质？如果有的话呢，这证明说你慢慢的走在佛法的路上；如果你没有发现到你的心里慢慢有了这个改变的话， 那么你这个修行呢，你学佛呢，还必须要更加的努力，是吧？哦，เข้า明白吗？และก็ปฏิบัติที่เล่ามาสู่ทางฟังนี้ทำมาตลอดระยะที่เราเกี่ยวข้องกับวัดกับบ้านกับครูอาจารย์หรือที่พระอาจารย มีไหมใครฟังและเข้าใจเลยมีไหมยกมือใครใครมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนไทยก็มีเยอะนะนะพอคนไทยนี่ได้เปรียบฟังแลวเข้าใจเลย ฟังแล้วเข้าใจเลยต้องตั้งใจทำมากกว่าเขาเพราะเราเข้าใจได้ดี ที่เรวดโรงกาบไปแล้ว เราพูดถึงแนวปฏิบัติให้ทางรักษาศีลและก็สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งใจปฏิบัติของเรา เราประสบปัญหาอะไรบ้างให้เราสนทนาทำกันได้ เอาเปิดโอกาสได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ไป silent meditation. If you have been practicing the samatha vipassana, the serenity meditation, Yogi Pande may I ask uh, how do we deal with wandering thoughts during meditation? ไปไหมเราเห็นใจไปเราก็กองไปกับใจเลย If you see your mind wander you stay with the mind เป็นไปได้ไหมเราเราคิดดูเป็นไปได้ไหมหมายความว่าเราเรารู้ว่าใจนึกใจคิดมันหมายความไปกับใจ Would it be possible with whatever you think and float or you you know uh, wonder stay with the mind. Let your observe uh, self be with the mind. Is it possible? คือสติเราไม่พอเราต้องตั้งใจให้แน่วแน่ทำความรู้สึกให้ชัดเจนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมีความรู้สึกทั้งหมดเท่าไหร่รวมตล่อมมาในในการที่เราภาวนาพุทโธทั้งหมดเลยเต็มร้อยเลยดึงไม่ได้ 80เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถูกกิเลสดึงไปแล้ว If mindfulness is not ample, if not strong enough, your mind will start to wander. So I want you to put all your effort, all the sensation, all the awareness of your body to the mantra of Buddha. Consolidate it, put it on the, the word Buddha. Come back to your body. เข้าใจไหม Do you understand เราเคยเราเคยแก้ไขวิธีใดบ้างที่จะให้ใจเราอยู่ How have you been correcting the mistake so s far to ensure that your mind stay s i n your body พูดได้เลย Go ahead and speak please มีไหม ไปถามเรือจะให้ยังยังหลักท่านเล่าถึงอุปสในการเภาวนาใหฟัง If you have no question to ask I shall request um, Venerable Father Jamat to relate his uh, experience 한번 ข้อข้องใจที่เป็นอุปสรรคให้ชัดเจนลงไป ไม่ใช่เราโยนสุ่มให้ท่านสุ่มไม่รู้จุดเป้าประสงค์แบบนี้เราก็แก้แก้เราแก้ไม่ได้ เรานั่งพูดทั้งคืนไปเราคนฟังมันต้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจ It's good that you raised this question. It means you have already started on the path. But if you, your question is too general, I will not be able to correct your question. So if you have started practice and you have encountered problem, raise the question. Don't do not give too general question. I'm, I presume that all have already started on the path. That is good. But now give me question on more specific problem. What problem you have encountered so far? มีไหมมีไหมไม่มีแล้วอาจารย์จำหลักอาจารย์มันมี uh, when I was uh, practicing watching the breath, at the beginning it was very easy because uh, my, my fingers was there. But as I progressed, uh, my concentration became very strong that I lost my mindfulness, that I went into my I was like in my own world and I thought that I've been led มถามว่าทุกครั้งที่เขาจับลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นก็จับได้ดี แต่ได้สักพักเนี่ยก็จะดุดลอย แล้วก็ลอยวนไปเอยโดยไม่รู้สึกอะไร เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาวันนี้เราเดียวกันมาทธวิธีที่จะ

yes please จะแทนทุกข์เอาท่านอื่นท่านอื่นที่อยากถาม whoever have any question please bring it up มีความรู้สึกขึ้นมาว่าลมหมดแล้วเราจะตาย หรือบางทีเราก็กลัวบางทีเราก็อึดอักว่าลมจะหมดอาการเหล่านี้ เป็นอาการที่จิตของเราออกมารับรู้อาการ ซึ่งว่าลมหมดเราไม่ได้อยู่กับจิตที่เราโวรา Sometimes when you are deep in meditation and you have lost your breath, there will be a feeling that if I would die without this breath, I am so fearful without this breath, that I will disappear without this breath. Do not be so. Be mindful Take the breath, disregard all the other feelings, wisdom, your mind, to contemplate, you contemplate the pain, be aware of the pain, and know the cause of the pain. they do not mix suffering from your body very clearly, then you will be fully aware of the truth of the suffering, the origin of the suffering very clearly. Uh, Do we have other questions? ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์กไม่ใช่กายกายจิตไม่ใช่ทุกไม่ใช่จิตนั่นแหละคือวงของ The Venerable Father has answered, this good is this simple trick to keep you being mindful of staying breath. Then please continue. เดินเร็วไม่สำคัญถ้ามันเดินช้าสามทุ่มให้เดินเร็วใช่ครับได้นะไม่มีปัญหาเดินเร็วแต่จิตของเราให้อยู่กับการเดินเดินไปเดินมาแต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆร่างกายก็อ่อนเพลียจริงเหนื่อยจริงท่านก็ให้พักแต่ถ้ามันสู้ไม่ได้อยู่ก็ให้มีความอดทนมีความอยากสู้ problems that you encounter during meditation are the hindrances. Number one is tiredness, sleepiness. Number two this problem because we need to want to succeed like our forefather, our teacher before us. ท่านจึงให้สำรวมระมัดระวังทุกระยะทุกเวลาเพราะการสังวรระวังนั้นมันเป็นการปฏิบัติตลอด That's why the Lord has told us to be mindful, to be what to be watchful all the time. ศีลใจเราก็ไม่ร้อนร้อนไม่เดือดร้อนมัน n ีแค่ e c a เอา u l a b า u t our c t h i s includes our virtuous behavior. Because when we are virtuous, your mind is calm and cool, and therefore we conducive to the practice of the meditation. เมื่อเราต้องการให้ใจได้รับความสงบ มันก็ไม่มีปัญหามากวนใจเรา to be calm and peaceful, there will be no external problem to disturb your peace of mind. การให้ทานก็ต้องเข้ามาที่ใจของเราการตั้งใจรักษาศีลก็ต้องเข้ามาที่ใจของเรา มันเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้จิตของเราได้รับความสงบอย่างรวดเร็ว When you are generous, the effect will be upon your heart. When you are virtuous, the effect will be bestowed upon your heart. So t h i s will result your mind being calmed down very quickly when you want to m e h i n g s ท่านเข้าใจคำว่าสำรวมระวังไหม Do you understand the meaning of the word be mindful and careful สำรวมระวังใจของเราไม่ให้คิดเรื่องผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าไม่ให้เราผิดศีล You be mindful and careful not to breach the precept p r e s e n t number one number two three four and five เราตั้งใจรักษาจิตของเราให้สำรวมระมัดระวังอยู่ในศีลอยู่ในระเบียบอยู่ในขนมอยู่ในธรรมเนียมประเพณีอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองไม่ล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้น When you're mindful and careful about keeping the precept, w i t h i n the boundaries of the culture, of the practice, of the law and order of the society, that will result in the peace of mind เมื่อเราสงบระมัดระวังได้ จิตของเราสงบได้ When you can be careful and mindful your mind can consolidate and be peaceful ในอาจินดังงของความเป็นอยู่ของเราเราต้องสงบระมัดระวังอย่างนี้ In your habitual conduct you have to always be careful and mindful about your virtue มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ช่วยส่งเสริมให้ในขณะที่เรานั่งภาวนาดึงความสมัรธ์ระมัดระวังข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเป็นหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่ากับที่เราเป็นอยู่ This is necessary cause and condition which will allow your mind to settle down and consolidate and be peaceful ถ้าเราสมัรธ์ระมัดระวังไม่ได้นิวรณ์ก็ครอบงำ If you cannot be careful and mindful the hindrance พระวอวาทำ your m i หนึ่งกาปฉันทะมันนึกเรื่องเรื่องกามพอใจพอใจเรื่องการ first your s e n u a l desire when you wish for excessive s e n u a l satisfaction satisfaction ถ้ามันไม่นึกเรื่องกามมันก็ป็นเรื่องเียบาเรื่องโกรธเรื่องเกลียด beside s e n u a l desire you think about your hatred you think about your anger กามยันทะพยาปาทะถีนังนิคะถีนังนิคะคือความง่วงเหงาเหานอนอันนี้มันก็มีได้เป็นได้ เพราะร่างกายเราอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกายหนึ่งแล้วก็เหนื่อยใจหนึ่งพยายามพักผ่อน The next hindrance is when you're sleepy. Of course, it can happen when you're tired in the body or when you're tired in the mind. ถ้าเราไม่เหน็ดเหนื่อยกาย เราไม่เหน็ดเหนื่อยใจ ิเลสมันก็มาควนใจ When you are tired in the mind i n the body, your defilement will come and disturb your mind. อวิชชามันมันคลุมสติคลุมปัญญาของเราทำให้ภายในจิตของเรามืดมิดไปหลับเงียบไปเลย The delusion, the not knowingness will overcome your mind and blacken everything. บางทีเราคิดจนจิตฟุ้งซ่านรำคาญ or if you think excessively บางทีเราก็ลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่ คุณบอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ or sometimes you doubt excessively whether the path the fruition the nirvana is real or you นี่นะนี่คือการขาดการสำรวมระมัดระวังเพราะฉะนั้นสติ ความสังวรระมัดระวังที่จะเรียกว่าสติสังวรสติสังวรจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็น เป็น เป็นอุปกรณ์ชิ้นชั้นเองเป็นอุปกรณ์ชิ้นเองในการที่จะมากำกับจิตของเราให้ได้รับได้รับความสงบ So when you're not careful, your mindfulness loses strength. Your mindfulness will not be able to help your mind to attain the peace, the state of peace and calm. m u บางคนนั่งภาวนาอย่างนั่งภาวนา 20 นาที 30 นาที หรือหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไป ก็พยายามต่อสู้กับนิวรณ์ตั้งห้าเหล่านี้ When you try to sit and meditate 20 minutes 30 minutes or more you have to be p r e s e n t in fighting all these five hindrances บางคนก็รุนแรง บางคนก็นิวรณ์ในใจเรารุนแรง บางคนก็ไม่รุนแรง เพียงแต่พิจารณาสักพักหนึ่งนิวรณเราก็สงบระงับไป Some people who have very strong t e n d e n c e s some people have less. So what you do, you watch it, you contemplate it, you be mindful about it. Slowly, it will get less and less. เมื่อนิวรณ์ไม่กวนใจด้วยเหตุที่เราอยากนั่งภาวนานานเวทนาไม่กวนใจมันอยากจะยังจะปรับท่านอธิบายเมื่อกี เวทนาคือความเจ็บความปวดปวดหัวเข่าปวดบั้นเอวปวดต้นคอปวดไหล่และมันจะปวด When y o u r m i n d is f r e enough, e the hindrances will not bother you so much anymore. Slowly, the vedana, the feeling, the pain will come in to bother you again. เราพูดง่ายๆว่าอุปสรรครอบด้านตัวของเรา The obstruction will come all around your body. อาศัยความไม่ถอย เราต่อสู้กับนิวรณ์เราต่อสู้กับทุกเวทนาในที่สุดเราก็ประสบผลสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งได้ Rely on your determination fight the hindrances fight the painful feelings you will be able to overcome all the obstructions ทำให้ใจของเราได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็น This will enable you to attain the state of peace is what I able to attain the peace of calm and cool ทำให้ใจของเราได้รับแสงสว่างจากปัญญาที่เราพยายามตั้งใจต่อสู้ Your mind will be radiance from the effort that you fight the obstructions เราจะได้อุบายด้วยวิธีการของเราเอง You shall find your own method. You shall find your way. ที่เราตั้งใจทำนั้น ขอให้เรารักษาศรัทธาของเราเอง de ever since the 29th, last one, and you will leave Singapore on the, 9th. We hope to bring the Dharma of the Buddha to propagate and spread to everybody, to give everybody encouragement, to let you all have the strength today, bring it back and contemplate on it. If you uh, bring it out paper, write down all the questions you have. Tomorrow, come back again, ask more questions. ว่าเป็นคนจีนฟังเสียงออกไหมไม่เสียงใคร说不大明白的都明白是吗